irudi azkaja, Irureun zapata pare eman ditu bizik, Euskal Irigune elkargoaren egoitza itzinean. Irureun zapeta pare horiek, enobiz, enpresako langileak representatzen dituzte. Mugerreko ezegunea osatzen duten amabi hektaretatik, elkargoak, iru eskaini baititu, gailu medikalak egoizten dituen enpresari. Baina mugimendu ekologistaren arabera, ere mori babestua da, eta beraz eraikitzea ilegala litzateke. Maina Rivière, biziko kideak dion bezala. Eh, bakarrik eh, proposamena eh, eman dutena, ilegala da, ez da posible egitea, eta egiten balin bat dute, justizia hemen izanen da proiektua uh, bukaerazteko, beraz langire haiek joan behar dire haien lantik. Hala ere, taldeak azpimarratu du oraindik atzera egiteko autua badela. Ebe, um, hau zapezak um, izen bat du eh, bere papera um, urtahiraren uh, eh, amajean, eta mhm. beraz eh, baditu hiru irabete uh, ikusteko ilegala dela eta uh, papera hori ez izen petzeko, mhm. baina uh, be, ez du egin oraino, Uh, beraz, eh, bat ditu sortzi eh, egun <laughs> egiteko horrengo. beraz, ez dakigu, baina uh, papera horrekin lanak uh, hasten ahal dituzte. Gutunak bidali dituzte autetxi zonbaitei, eta beraz, sortzi egun eman dituzte txiei erantzun dezaten.